رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ محمد بن صالح الوسيمين رحمه الله تعالى na osmom ramazanskom sjelu nastavlja govor o kategorijama ljudi u Ramazanu. Pa kaže, draga moja braćo, do sada govorili smo o sedam kategorija ljudi u Ramazanu. Večeras govorimo o preostale tri kategorije. Osma kategorija jeste žena za vrijeme menstrualnog ciklusa. U tom stanju zabranjeno joj je da posti i ukoliko bi postjela, post joj ne bi bio ispravan. Zbog vjerovjesnikovih alihi salatu wasalam riječi o ženama, elej se ida hadat lem to salli o lem to sum. Zar ne, žena kada dobije menstruaciju niti klanja, niti posti? Pa smo rekle da, kažu ashabike. Ukoliko se pojavi menstruacija kod žene, u mjesecu Ramazanu, pa makar nekoliko trenutaka pred zalazak sunca, njen post biva pokvaren i obaveza joj je da taj isti dan naposti. Ukoliko se radi o dobrovoljnom postu, a ne o obaveznom postu u Ramazanu, tada joj je napaštenje toga dana dobrovoljno, a ne obavezno. Ukoliko se očisti od menstruacije u toku dana Ramazana, njen post preostalog dijela dana nije ispravan jer je postojala prepreka ispravnog posta na početku dana, međutim, da li joj je obaveza da se ustegne preostali dio dana od hrane ili pića ili ne, islamski učenjaci razilaze se po ovom pitanju i njihova mišljenja prethodila su kod govora o musafiru kada dođe kući, a nije postač. Ukoliko se očisti od menstruacije noću, pa makar pred samu zoru, obavezao je da posti naredni dan jer je ona od onih koji su obavezni da poste i ne postoji ništa što je u tome spriječava. Tako da joj je post obavezan i post joj je ispravan ukoliko se ne stigne okupati i prije pojave zore, poput čovjeka koji je džunob, pa se ne stigne okupati osim nakon pojave zore. Njegov post je ispravan zbog riječi Ajše radijallahu ta'ala anha, vjerovjesnik alihi salatu wasalam bi u Ramazanu, osvanjivao džunob od odnosa, a zatim bi postio. Slučaj žene u nifasu postporođajnom periodu isti je u svemu što je prethodilo, kao i kod žene koja ima menstruaciju. Svima njima i ženi u menstruaciji i u postporođajnom periodu obaveza je da naposte isti broj dana koji su ih prošli u Ramazanu zbog Allahu subhanahu wa ta'ala riječi fa'iddatum min ayamin uhar zamjena za to je isti broj dana. Aisha radijallahu ta'ala je upitana zbog čega žena koja je bila u menstruaciji mora napostiti propuštene dane posta, a ne naklanjava propuštene namaze. Aisha radijallahu talanha odgovorila je Pogađalo nas je takvo stanje za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa nam je naređivano paštanje posta, a nije nam naređivano naklanjavanje namaza. Deveta kategorija ljudi u mjesecu Ramazanu po pitanju propisa posta jeste žena, dojlja, i trudnica. Ukoliko dojlja ili trudnica strahuju za svoje zdravlje ili bebino zdravlje, ako bi postile, tada će prekinuti post zbog hadisa Enes ibn Malika radijallahu talan, da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao Inna Allahe vada' anil musafiri šatre sala, wa anil musafiri wal hamile wal mordi asawme. As U istinu, Allah subhanahu wa ta'ala oslobodio je musafira polovine namaza, to je skratio namaz na polovinu i oslobodio je musafira trudnicu i dojlju posta. Obaveza joj je da naposti isti broj dana koje je propustila mrsila onda kada joj bude lahko i kada prestane njen strah za svoje ili bebino zdravlje poput bolesnika kada ozdravi. To je dakle mišljenje šeha Usemina, rahimehullahu ta'ala. Deseta kategorija jeste osoba koja bude u potrebi da prekine post kako bi od druge osobe otklonula opasnost, poput da se spasi čovjek koji se utapa, utopljenik ili čovjek pod ruševinama, požarom i slično Ukoliko postač ne bude u stanju da pomogne takvom čovjeku osim nakon uzimanja hrane i pića kako bi povratio snagu, tada mu biva dozvoljeno da prekine post, naprotiv, tada mu je obaveza prekinuti post, jer je obaveza spasti čovjeka od smrti. Pa sve što vodi do ispunjenja te obaveze jeste obaveza. Sličan slučaj sa onim koji je potreban hrane i pića kako bi povratio snagu za borbu na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, u borbi sa neprijateljem. On će prekinuti post i napostiti kasnije propuštene dane. Muslim bilježi u svome sahihu od Ebu Seida al-Hudrija radijallahu ta'lan da je rekao putovali smo sa Allahovim poslanikom alaihi salatu wasalam u pravcu Meke, a bili smo postači. Odsjeli smo na jednom mjestu pa nam je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao doista, vi ste se već približili neprijatelju pa vam je bolje da prekinete post. To je jače za vas. To je bila olakšica za nas, kaže Ebu Seid al-Hudri radijallahu ta'lanu. Tada od nas bilo je onih koji su prekinuli post, ali i onih koji su i dalje nastavili postiti. Zatim smo odsjeli na drugom mjestu, pa nam se Allahu poslanik alihi salatu wasalam obratio riječima u istinu vi ćete izjutra napasti neprijatelja, pa je po vas jače da prekinete post i prekinite ga. Ovo je bila naredba, kaže Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu talan, pa smo prekinuli post. U ovom hadisu išaret je da je skupljanje snage, pripremanje za borbu poseban razlog odvojen od putovanja, jer je vjerovjesnik alihi salatu wasalam razlog naredbe na prekid posta učinio spremanje za borbu s neprijateljem, a ne putovanje. Stoga im i nije naredio prekid posta kada su prvi put odsjeli, već drugi put kada se približila borba sa neprijateljem. Sve kategorije kojima je prekid posta, mršenje za vrijeme Ramazana dozvoljeno zbog opravdanog razloga, Ne kore se ukoliko budu javno jele i pile, ali pod uslovom da taj njihov opravdan razlog bude takođe javan, poput bolesnika ili stare osobe koja nije u mogućnosti da posti, a što se tiče osoba čiji je razlog prekida posta skriven, poput žene u menstruaciji ili onoga koji je spašavao nesrećenog ili slično, takva osoba tajno prekida post, jede i pije tajno. Neće to raditi javno kako ne bi podstaknula kod drugih loše mišljenje o sebi ili kako se njenim postupkom ne bi obmanuo neznalica pa smatrao da je prekid posta dozvoljen i bez opravdanog razloga. Sve prethodne kategorije koje su obavezne na postiti propuštene dane na postiće isti broj dana koje su propustile zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala fa'iddatum min ayamin ukhra zamjena za to je isti broj dana pa ukoliko osoba ne posti cijeli mjesec obavezan je da kasnije naposti cijeli mjesec Ukoliko mjesec Ramazan bude imao 30 dana, obaveza je napostiti 30 dana, dok ukoliko mjesec Ramazan bude imao 29 dana, obaveza je napostiti samo 29 dana. Najbolje je požuriti sa napaštanjem čim prestane razlog nemogućnosti posta, jer se time žuri ka dobru dobrim dijelima i osoba se prije oslobađa obaveze a dozvoljeno je i da odgodi na paštanje i tu se ogleda potpunost ove olakšice. Ukoliko čovjeku ostane da naposti 10 dana Ramazana, dozvoljeno mu je da odgodi do sljedećeg Ramazana toliko da ostane 12 dana do sljedećeg Ramazana. Nije dozvoljeno odgađanje na paštanja do iza drugog Ramazana bez opravdanog razloga zbog riječi Ajše radijallahu ta'ala anha ostalo mi je da napostim određeni broj dana Ramazana, pa nisam mogla osim u mjesecu Šabanu. Također, ako bi se odgodilo do iza drugog Ramazana, bojati se da se ne uveća broj dana, pa da osoba ne bude u mogućnosti da isposti taj broj dana ili da osoba preseli umre. Također zbog toga što je post i badet koji se ponavlja, pa nije dozvoljeno odgađati ga nije dozvoljno odgađati na paštanje prvog i za drugog Ramazana poput namaza, ukoliko bi razlog odgađanja bio opravdan i potrajao, pa osoba i umrla, tada ne bi ništa bilo obavezno po nju, jer joj je Allah subhanahu wa ta'ala propisao isti broj drugih dana, a ona nije bila u mogućnosti, pa je ta obaveza ispala s nje, poput one osobe koja umre prije nastupanja Ramazana. Za takvu osobu nije obaveza napostiti. Međutim, ako osoba bude u mogućnosti da naposti, pa se olahko ponaša prema tome, bude nemarna i odgađa, pa u takvom stanju umre, njena rodbina postiće za nju isti broj dana zbog riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, ko umre, a ostane mu da naposti, napostiće za njega njegov staratelj. Pod velijom Starateljem misli se na onoga koji ga nasljeđuje ili nekoga od njegove bližnje rodbine dozvoljeno je da za njega posti skupina ljudi čiji broj odgovara broju propuštenih dana posta. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, rekao je ako bi za njega postilo 30 ljudi po jedan dan, to bi bilo dozvoljeno. Ako ne bude imao nekoga da naposti njegove propuštene dane, tada će se iz njegove ostavštine, njegovog imetka nahraniti isti broj siromaha. Kaže šej Husemin, rahimahullahu ta'ala na kraju, draga moja braćo, ovo su bile kategorije ljudi u Ramazanu, kada je riječ o propisima posta, Allah subhanahu wa ta'ala svakoj kategoriji propisao je ono što odgovara njenom stanju. Stoga budite svjesni mudrosti vašeg gospodara u ovome šarijatu, budite mu zahvalni na njegovim blagodatima kada vam je ovu vjeru učinio lahkom, molite ga za ustrajnost u ovoj vjeri sve do smrti. Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe koji su se ispriječili između nas i Tvoga spominjanja. Pređi preko naše nemarnosti i nedovoljne pokornosti i zahvalnosti Tebi. Učvrsti nas na putu koji vodi do Tebe. Podari nam svjetlo do Tebe. Gospodaru naš, počasti nas slašću dozivanja Tebe. Uputi nas na put onih kojima si Ti zadovoljan. Gospodaru naš, izbavi nas iz nizina, probudi nas iz nemara, nadahni nas razboritošću i ispravnom namjerom. Gospodaru naš, proživi nas u skupini bogobojaznih i priključi nas tvojim dobrim robovima. Neka je Allahu salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, njegovu porodicu i sve ashabe. الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحدو النفوس لتعشق الأشواق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق أقبل بتوبتي صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان رمضان